Ah, behar bergin bilakatu publiko uh, urtahilaren batean eta hori ez estatua izan zen joan urtean uh, eta geroztik ez ginuen deus eh, ez ginuen behirik eta jakin ditugu hor azken uh, hilabete bat erdi aldatuko zela publikoa bilakatu pinela eta geroztik ditugu uh, azken momentuan proposamenak uh, lantxarien gainean. Eta hainitz, eh, hainitz joanen dira, eh? ez baitute um, prezeski eh, lan baldintzak ez baitira unak eta hortako uh, joanen dira. Eta ari gira zuzendaria egiten hainitz uh, joanen direla, baina iduriz ez uh, dira sobera um, Ez dira beldur, ez deus egiten baldintzak obetzeko. Bez egituko dugu, bai, egun horiek importanteak dira hor, dinen diren egunak uh, eh, ustelaren lehena arte, hor baita, eh, hor eh, mabostegunez dena, dena antolatuko baita.